Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Հակառակորդը հիմնականում օգտագործել է հրաձգային զինատեսակներ խորհրդարանի նախագահն ամփոփել է ավարտվող տարվա աշխատանքի արդյունքները։ Հայաստանի նախագահը բարձր է գնահատել հանրապետության արտգործնախարարության գործնեությունը։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր Մարմինը ընդհանրացրել է 2015 թվականի գործնեությունը։ Ըստ պաշտոնական ներկայացի Ռուսաստանը շարունակելու է ջանքեր գործադրել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար ըստ ադրբեջանցի քաղաքագետի Ղարաբաղյան հակամարտությունը Ռուսաստանի կողմից օգտագործվում է տարածաշրջանում իր գերակա դիրքն ապահովելու նպատակով։ Աշխարհի միլիոնավոր քրիստոնյաներ այսօր նշում են Քրիստոսի ծնունդը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին Դեկտեմբերի 24-ին եւ լույս 25-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հիմնականում պահպանվել է առաջնագծում հաստատված հարաբերական անդորը։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը կիրառել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ բարձակելով ավելի քան 500 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ առաջնագծի ողջ երկայնքով շարունակել կարողացել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Երեք Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հանդիպել է զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացիչների հետ եւ ամփոփել 2015 թվականի գործնեության արդյունքները, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Ազգային ժողովի նախագահը նախ անդրադարձավ 6-րդ գումարման երկրորդ նստաշրջանի աշխատանքներին։ Անցած երկու նստաշրջաններում գումարվել է 6 լիագումար նիստ, ինչպես նաև 1 արտահերտ նստաշրջան։ Մայիսից մինչև դեկտեմբեր այս ժամանակ ընթացքում խորհրդարանը ընդունել է 42 օրենք։ Ըստ գլխադասային հանձնաժողովների եզրակացությունների ընդունված օրենքների քանակական պատկերն այսպեսինն է։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովից 1 արտադրության եւ արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի մշտական հանձնաժողովի կողմից երաշխավորված 1 օրենք, գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի հանձնաժողովի կողմից 4, պաշտպանության, անվտանգության եւ օրինապահպանության հարցերի հանձնաժողովի կողմից 1, պետական վերաիրավական հարցերի հանձնաժողովի կողմից 4 օրենսդրական նախաձեռնությունների մասին Նախաձեռնությունների ընդհանուր թիվը 51 էր, որից 5-ը պատգամավորներինն է, 46-ը կառավարությանը։ Ինչպես նախորդ տարիներին 6-րդ գումարման այս ընթացքում օրենսդիր գործադիր համագործակցության հարցերը գտնվել են պատշաճ մագարտակի վրա։ Այս համատեքստում հարկ եմ համարում ընդգծել, որ ազգային ժողովում մուտ գործած եւ շրջանառության դրված բոլոր օրինագծերը եւ տարաբնույթային փաստաթղթեր քննության են արվել գործադիր իշխանության լիազոր ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցությամբ, փոխ բռնման մտնոլորտում։ Իր գործունեության ընթացքում ազգային ժողովը շարունակել է հետևել միջազգային խորհրդարանական հարթակներում Արցախին առնչվող զեկույցների եւ բանաձևերի քննարկմանը եւ հանդես է եկել համարժեք հայտարարություններով։ Շարունակվել են նաեւ խորհրդարան-բանակ հարաբերությունները։ Ազգային ժողովի պաշտպանության, անվտանգության եւ օրինապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ պատգամավորական խմբակցությունների կողմից բարբերաբար հայցեր են կատարվել Պաշտպանության բանակի զորամասեր եւ առաջնագից, իրականացվել են որոշ համատեղ ծրագրեր եւ ուրվագծվել են հետագա համագործակցության մի քանի կարեւոր նոր ուղղություններ։ Ակտիվ են եղել նաև շփումները եվրոպական երկրների խորհրդարանականների հետ։ Աշոտ Ղուլյանի խոսքով սեպտեմբերին Արցախ է այցելել եվրոպական ազատ դաշինքի պատվիրակությունը։ Այցի շրջանակներում եղել են քննարկումներ եւ հանդիպումներ Արցախի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Արցախի ազգային ժողովը շարունակում է համագործակցության կայուն կապեր պահպանել այդ խորթային տարածքի մյուս նորակախ պետությունների, Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի եւ Մեզնեստեի Մոլդովական հանրապետությունների խորհրդարանների հետ եւ այս ժամանակի ընթացքում տեղ ունեցել նաեւ որոշակի այցելություններ փոխադարձ այդ հանրապետություններ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք մասնակցել է Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում կազմակերպված ընդունելությանը։ Նա շնորհավորել է նախարարության աշխատակիցներին գալիք տոների կապակցությամբ, շնորհակալություն հայտնել անցնող դարում նախարարության կողմից իրականացված աշխատանքի համար, արտաքին գերատեսչության բոլոր աշխատակիցներին ու նրանց ընտանիքներին մաղթել առողջություն, երջանկություն եւ հաջողություններ։ Իր շնորհավորական խոսքում նախագահը նաև ամփոփել է 2015 թվականը, անդրադարձել անցնող տարվա ձերբերումներին, թերացումներին, դժվարություններին ու մարտահրավերներին, խոսել 2016 թվականի ծրագրերի եւ ակնկալիքների մասին։ Սերժ Սարգսյանը խոսել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղակարգավորման բանակցային գործընթացի մասին, ցավով նշելով, որ անցնող տարում բանակցություններն առաջընթաց չեն արձանագրել, սակայն բանակցային գործընթացը շարունակվում ապահովում է եւ անհրաժեշտ է եկող տարում այս ուղղությամբ բազմապատկել ջանքերը։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից հետո Կուսակցության մամլոխ խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, թե ամփոփել են 2015 թվականը, նշելով, որ քաղաքական տարին հակեցած էր կային ինչպես ձերբերումներ, այնպես էլ ցավոք եւ կորուստներ։ Շարմազանովն առանձնացրեց հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի տարելիցը, որի ժամանակ ընդունվեց համահայկական հռչակագիրը։ Երկրորդ կարևորագույն իրադարձությունը համարեց ապրիլ 24-յան իրադարձությունը, երբ Երևան ժամանեցին տարբեր երկրների պատվիրակություններ, այդ թվում նաև 4 նախագահներ։ Նա կարևորեց նաև այն հանգամանքը, որ 2015 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը դե յուրե անդամագրվեց Եվրասիական տնտեսական միությանը, ձերբերում համարեց Եվրամիության հետ նոր բանակցությունների սկիզբը նոր փաստաթղթի շուրջ։ Ձերբերումների մեջ նա մատնանշեց նաև համանդրական բարեփոխումները։ Ըստ նրա, այս տարի քաղաքական բազմակարծությունը երկրում դարձել է գերակշռող։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության մամլոխոսնակը խոսեց նաև կորուսներից, մեր զինվորների կյանքերի կորուսներից։ Ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ խոնարհվել այն ծնողների արչև, ովքեր դաստիարակել են հայ զինվորների, եւ այն տղաների հիշատակի արչև, ովքեր իրենց կյանքը նվիրաբերեցին հանուն Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության ամրապնման։ Մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ անվտանգությունն ամենակարևորն է։ Ունենք հարևաններ, որ փորձում փորձում են սրել իրավիճակը, եւ մենք այլ ճանապարհ չունենք, քան պաշտպանել մեր անկախությունն ու անվտանգությունը, Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը, ասել է Էդվարդ Շարմազանովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ելնում է նրանից, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդ գործնեությունը շարունակվելու է, եւ բացի այդ Ռուսաստանը նախկինի պես ինքնուրույն ջանքեր է գործադրելու, որպեսզի օգնի Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին փողզիչման գնալ համանախագահների առաջարկած մոտեցումների հիման վրա։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա հիշեցրել է, որ դեկտեմբերի 19 19-ին Բեռնում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների հովանոներ կոկայացել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահաների հանդիպումը։ Մարիա Զախարովայի խոսքով, թե պետք արխավորման գործընթացում առաջընթաց չի արձանագրվել, նախագահները հնարավորություն են ունեցել անմիջական զրույց ունենալ, քննարկել բանակցային սեղանին դրված առաջարկները, հստակեցնել վիճելի հարցերի շուրջ իրենց դիրքորոշումը։ Ինչպես նշել է Զախարովան, հանդիպանը հաստատվել է Մինսկի ձևաչափով աշխատանքը շարունակելու հարցում շահագրգռվածությունը։ Բնականաբար քննարկվել է անբավարար իրավիճակը, որը ստեղծվել է սահմանին եւ շփման գծում։ Ռուսական կողմը դրական է մոտենում բարձր մակարդակով քաղաքական երկխոսության շարունակմանը, որն ուղղված է հակամարտությունը բացառապես խաղաղ քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելուն, նշել է Զախարովան։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների միջնորդ գործնեությունը շարունակվելու է եւ բացի այդ Ռուսաստանը նախկինի պես ինքնուրույն ջանքեր է գործադրելու, որպեսզի օգնի Ղարաբաղյան հակամարտության լուծմանը, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Պատահական չէ, որ Ադրբեջանը փորձում է համաձայնվել Մինսկի խմբի առաջարկություններին, ինչին առաջ դիմադրում էր։ Այս մասին ասել է համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի նախագահ քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը, նշելով, որ Ադրբեջանը հետագայում հնարավոր է ավելի մեծ զիջումների գնա։ Ըստ նրա, ժամանակը Ադրբեջանի օգտին չի աշխատում, որովհետև քրդերի անկախության գործընթացը փոխում է տարածաշրջանի աշխարհակական խճանկարը։ Հնարավոր է, որ սահմանային բախումներ հրահարելով փորձում են արագացնել որևէ մի համաձայնագրի առաջարկի շուրջ համաձայնության գալը, ինչին առաջ երբեք չէին համաձայնի։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության արկայությունը լիովին համապատասխանում է այն դիրիժորի հետաքրքրություններին, ով հակամարտության կողմերին զինելու ճանապարհով միաժամանակ մի քանի հարց է լուծում։ Այս մասին ասել է ադրբեջանական հյուսիսարավ հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արաստուն Օրուջլուն նշելով, որ խոսքը Ռուսաստանի մասին է։ Դրա միջոցով ադրբեջանցի քաղաքագետի խոսքով Ռուսաստանն իր վերահսկողության տակ է պահում հակամարտության կառավարումը, կողմերը կախվածության մեջ են մնում Ռուսաստանից։ Այս կերպ Ռուսաստանին հաջողվում է նաև տարածաշրջանում գերակա դեր ստանձնել։ Երկու տասնամյակից ավելի հակամարտության խաղակարգավորման գործընթացը մեռյալ կետից չի շարժվում, ինչի հետևանքով կողմերը նախապատվությունը տալիս են ռազմական հզորության մեծացմանը, որը ոչ միայն բավական լուրջ գործոն է ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում, այլև արդյունավետ միջոց է բանակցային գործընթացում, ասել է Արաստուն Օրուջուլուն։ Ադրբեջանի պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտը 2015 թվականի ընթացքում մինչև դեկտեմբերի 23-ը 76 կորուստ է ունեցել։ Այդ մասին ասված է Խազար ռազմական հետազոտությունների ոչ կառավարական ինստիտուտի պատրաստած զեկույցում։ Այդ տվյալները հավաքվել են լրատվամիջոցների եւ սոցցանցերի հրապարակումների հիման վրա։ Նշվում է, որ նրանցից 37-ը սպանվել են սահմանային միջադեպերի ընթացքում, մնացած 39 մահացել են ոչ մարտական պայմաններում։ Ամբողջ աշխարհում միլիոնավոր քրիստոնյաներ, կաթոլիկներ, բողոքականներ եւ առանձին եկեղեցիների ուղափառներ նշում են քրիստոնեական գլխավոր տոներից մեկը՝ Քրիստոսի ծնունդը։ Ֆրանցիսկոս Պապը, որի համար սա արդեն երրորդ Սուրբ ծնունդն է Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու ղեկավարի պաշտոնում, որն այսօր շուրջ 1.2 տասորդական միլիարդ հետևորդներ ունի, Վատիկանում պատարակ է մատուցել։ Հովվապետը Սուրբ Ծննդյան իր քարոզում հորդորել է բոլոր նրանց, ովքեր հարբած են սպառման մոլուցքով եւ կուրացած արտակին փայլից, հիշել կյանքի անխախտ արժեքների մասին։ Պապն արձարծել է իր համար կարևոր գտասիրտության, կարեկցանքի եւ արդարության թեմաները։ Այսօր Ֆրանցիսկոս Պապը Հռոմի Սուրբ Պետրոսի տաճարի պատշգամբից հանդես կգա ավանդական Սուրբ Ծննդյան ուղերձով։ Կաթոլիկական Սուրբ Ծննդի նախորդին ֆրանսիական ոստիկանությունը ստիպված է եղել ավելի քան 800 հավատացյալի տարհանել Բեզանսոն քաղաքի Սուրբ Հովսեփի եկեղեցուց։ Ահազանգը հայտարարվել էր այն բանից հետո, երբ ոստիկանությունը հերրախոսազանգ էր ստացել եկեղեցու կողքին գազկացելի մեքենայի արկայության մասին։ Օրենքի պահպանները ստիպված են եղել ընդհատել Սուրբ Ծննդի պատարակը, որպեսզի կաթոլիկ եկեղեցուց շտաբ դուրս բերեն բոլոր հավատացյալները վարորդներին։ Շենքի շուրջը 200 մետր շարավղով անվտանգության գոտի է ստեղծվել։ Պարզվել է, որ ահազանգը կեղծ էր։ Շուտով հայտնվել է մեքենայի տերը, ով անվտանգության կանոնները խախտելով մեքենան չափազանց մոտ էր կանգնեցրել եկեղեցուն։ Սուրբ Ծննդյան տոնի նախաշեմին բնությունը դահաճանակ ընկալ է մատուցել ամերիկացիներին։ Երկրի հարավարեմտյան հատվածում մոլեգնում են ուժգին տորնադոն եւ փոթորիկները։ Տվյալները փաստում են, որ բնական տարերքի հետևանքով 14 զոհ է գրանցվել Միսիսիպի, Թենեսի եւ Արկանզաս նահանգներում մի քանի մարդ համարվում է անհետ կորած, իսկ դուժասների թիվը ասել է 40-ի։ Իտալական Միլան քաղաքի ղեկավարությունը ժամանակավորապես արգելել է մասնավոր ավտոտրանսպորտի երթևեկությունը ցերեկային ժամերին։ Դա անհրաժեշտ է օթի աղտոտվածության դեմ պայքարելու համար։ Արգելքը կգործի դեկտեմբերի 28-ին, 29-ին եւ 30-ին ժամը 10-ից 16-ը քաղաքում թույլ չի տրվի երթևեկել ավտոմեքենայով, ինչպես նաեւ մոտոցիկլետով։ Երկրի խոշոր քաղաքներում բնապահպանական վիճակը վատացել է։ Վերջին շաբաթներում օթի աղտոտվածության մակարդակը գերազանցել է թույլատրելի սահմանը։ Մարզասերների համար Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում անցկացվում է շախմատի խոշոր մրցաշար, որին մասնակցում է նաև հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը։ Նա շարունակում է մնալ անպարտելի։ Այսօր հայ շախմատիստը Սպիտակ խաղակարերով մրցել է Ռուսաստանի կանանց հավաքականի անդամ, աշխարհի նախկին չեմպիոն Ալեքսանդրա Կոստինյուկի հետ։ Այն ավարտվել է խաղաղ ելքով։ Այս պարտիայից հետո Հակոբյանի ակտիվում կա 3.5 միավոր։ Այժմ նա 1 միավորով զիջում է միանձնի առաջատար Մագնուս Կարլսենին եւ կես միավորով նրան հետապնդողներին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն առանց ձեղումների եղանակ։ Տեղ-տեղ հնարավոր է մռախուղ, վարկյանում 5-ից 10 մետր հեռագությամբ հարավարի մտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 11 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց